միշտ ներկա հաղորդաշարի այս թողարկմանը պատմելու ենք Արցախյան երրորդ պատերազմում Քաջիմահով ընկած բազմաթիվ նվիրյալներից մեկի Սուրեն Սամվելի Աբ รา համյանի մասին։ Սուրեն Աբ รา համյանը ծնվել է 1995 թվականի հունիսի 27-ին Ստեփանագերտում հաճախել է Խաչատուր Աբովյանի անվան համար մեկ դպրոց։ Այնուհետև կրթությունը շարունակել Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարանում։ 2013 թվականին զորակոչվել է Պաշտպանության բանակ, ծառայել Հադրութում։ 2015 թվականից Սուրենն անցել է պայմանագրային ծառայության Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի կապի ստորաբաժանումներից մեկում։ Ավարտել է Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը։ Մասնակցել է ապրիլյան պատերազմին, Ծառայության ընթացքում բազմիցս արժանացել է պատվոգրերի եւ գովասանագրերի։ Սուրենի մայրը Տիկին Արմինեն որդու կորստից հետո դարձել է ինքնամփոփ ու նույնիսկ աշխարհի հանդեպ անտարբեր։ Խոստովանում է. Սուրենի զոհվելուց հետո իր կողմից ամեն ինչ այլ կերպ է ընկալվում։ Որդու մասին խոսում է կարոտով ու սպասումով։ Չի կարողանում հավատալ այն իրականությանը, որտեղ ապրում է։ Տան մի անկյունում Սուրենի իրերն ու լուսանկարներն են մշտապես թարմ ծաղիկների ներքո։ Պատերազմը նոր վերջացած 93 թվականին զոհվել է իմ ամուսնուս եղբայրը Սուրենս որ ծնվեց, ընտանիքով որոշեցինք, որ մեր Սուրենի անունը շարունակվի։ Ծնված երեխուս անունը դրեցինք Սուրեն, բայց ոչ մի անգամ չէինք մտածում, որ կարող է ինչ-որ մի վատ բան լինի։ Այսպես վայելեցինք մեր Սուրենի բացակայությունում։ Սուրենիս մանկությունը շատ հետաքրքիր էր անցել իսկականից, ինքը տան միակ տղան էր, բոլորիս կողմից շատ սիրված, եւ Սուրենի տեղը եւ զոհված հոր եղբոր տեղներ գրավում։ Դպրոցի տարիներին դժվարությամբ պահեցինք Կռիվը նոր վերջացած էր, շատ դժվար տարիներ էին, իսկականից երևի լրիվ սաղնելի մանում էինք։ Չարաճճի մի քիչ բալիկ էր, բայց մեկը շատ էին սիրում, անցան տարիներ, հասավ Սուրենի ծառայության պահը։ Երկու տարի ծառայելուց հետո, որ եկավ տուն, միանգամից ցանկություն առաջացավ, որ Սորի համասարանում եւ անմիջապես մտավ պաշտպանության բանակ 2015 թվականից ծառայում էր պաշտպանության բանակում անցնում էին օրեր, ամիսներ, միշտ ասում էի Սուրեն, միգուցե շուտ ամուսնանաս, առաջի խոսքս հետ էր միշտ ասում էի, բայց ինքը ոչ ժամանակը չի։ Համասարանը ավարտեց, միանգամից մտավ ազգային անվտանգությունը, շատ էր սիրում իր գործը, շատ նվիրված էր հայրենիքին, միշտ էտ եմ հիշում, որ կաղնում ես միշտ ասում էր մամ ջան, ես պիտի հասնեմ իմ ուզածին, իմ նպատակին, մի կերպ ամուսնացավ։ Ինքան ասում էի, ոնց որ սիրտս գուշակում էր միշտ ստիպում էի Սուրեն ամուսնացիր տարիք տանցնում այս մեկը, մեկը 24 տարեկանում ամուսնացավ։ Ամուսնությունից 4 ամիս անց սեպտեմբերի 27-ին սանիցիա կռիվը որ սկսեց ոնց որ մի տեսակ ինքը իր մեջ չգիտեմ ինչ էր զգում, որ պիտի ինքան պայման ամեն մի կրվին մասնակցի, Առաջի օրը, որ գնաց աշխատանքի տեղը հետ տվեցին, եկավ տուն, շատ դժգոհ։ Սուրեն ինչ է պատահել, ասում է, հետ տվեցին, սաղ տղաներին տարան կռիվ ինձ հետ տվեցին։ Ասում եմ, երևի այդպես էլ պետք է։ Մամա մաչի այնտեղ ասեցին, որ դու նորամուսնացած ես գնա ընտանիքիդ մոտ։ Մի տեսակ չգիտեմ, սրտիս խորքում ուրախություն զգացի, թե ինչ չեմ հասկանում, բայց ինքը իմացա, որ այս կռիվը շատ ված կռիվ է լինելու։ Մամաս մամի գուցե երեխաներին հանենք։ Երկրորդ օրը մի կերպ հարսիս աղջիկներին, երեխաներին ուղարկեցի Երևան, ես մնացի։ Շատերին քվախենում, ընտանիքի անդամների համար այնտեղ զանգում էր, չէր կարողանում տուն գալ, զանգում էր մամ ջան, խնդրում եմ, գնացեք այստեղից, այս ուրիշ կռիվա, բայց ես մի շղթում էի, որ ոչ, ոչ մի դեպքում չեմ գնա։ 10-րդ օրը արդեն շատ ստիպեցած մամա մի րոպե պատկերացրու, որ ես աշխատանքի տեղը հանկարծ ռումբան գավ տան վրա, դες ինչ որ մի բան պատահեց, ինձ ինչ կասեն, կասեն ամոչ չի եղել, դու չկարողացար գոնե մամայի տատիկիդ էստեղից հանես։ Այսօրորդ օրը գնացինք Երևան։ Սուրենի ցանկությամբ 3-4 օր մնացի տանը, դուրս եկա աշխատանք հետո։ Ինքը չէր ուզում, մի զանգում էր, մամ մի աշխատի, մամ ոչ մի բան մի արա, Լիլիթին լավ նայի, աղջիկներին լավ նայես, մեկը մեկը, բայց ես ոչ մեկին չլսեցի։ Դուրս եկա աշխատանքի Հուսեյն Պողոտանի վրա, ժինգերով հաց էին սարքում, գնացի այնտեղ աշխատեց առավոտ ժամը 10-ին, որ գնում ենք մինչև գիրիկուն ուշ 12-12-ից կես աշխատում էինք։ Շատ էր Սուրյանը մի կողմից մի տեսակ ուրախանում էր, որ չենք ընկնում այդ օկնությունների հիման վրա, մենք մեզանով կարողանում էինք։ Ամեն կրվի օրը, որ բացվում էր, օրը բացվում էր, ինքը զանգում էր մամջան, արխային, լավ ենք, միշտ խափում էր ինձ, իրենց կրիվ չեն տանում մամ մեզ պահում են վերջի օրերի համար, մեզ պահում են այստեղ, չգիտեմ, ոնց եմ հավատացել ես Սուրենից խոսքեքին, չգիտեմ։ Նոյեմբերի 3-ին ժամը 5-ի կողմերին զանգելա ինձ Մամ, մի բան հարցնեմ, ասում ինչա բալես, ասում մամ, մեր ընկերներից մեկը խոզի միսա բերել։ Հիմա ուզում եք տապակենք, բայց ասում ձեզ չունենք Սել ասում եմ Սուրեն, ցավտեմ, այդ ձեր տեղը ինչքան է լավ, որ մի հատ էլ խոզի մի սեպտապակում։ Այսպես էր խապմամա մամ, ես քեզ չեմ ասել, որ մեզ կռիվ չեն տանում։ Այստեղ աշխատանքի տեղը նստած հաց ենք սարքում ուտում։ Ես էլ չգիտեմ, ոնց ես իրեն հավատացի Աստված։ Այսպես ինձ արից գողո ուրախ-ուրախ ասում է, վայ մաման ցավը տանի, դե ոչինչ, առանց ձեթել կլինի այդ խոզի միսը։ Էլ զանգ չեկավ։ ժամը 8-ի կողմերին մի փոթորիկ սկսվեց, անտանելի անձրև տեղաց։ 5 րոպեվա ընթացքում սա հավաքեցին եկանք տուն։ Երևի Աստված ինձ զգուշացնում էր, որ շուտ հասիվ դու եկատուն։ Մի քիչ մնացիք տանը, աղջիկաս հեռախոսը զանգեց Ամալիկին, չգիտեմ ինչ են խոսում, ինչ ասում, մամա, վայ, ինչ ես ասում, վայ լեզու չորանա, ասում եմ ինչ, որդի Սուրենից, այսպես որ հիշում եմ այդ օրը, սխափել եմ, որ վիրավորվել, բայց սուտ Ես արդեն գիտեի, որ սուտ։ Սկսեցի զանգելը, զանգելը, ոչ մեկը չեմ պատասխանում։ Մի երկու ժամ անց զանգ եկավ Ամալիկի վրա նորից։ Ամալիկս դիվանին որոն կավ արդեն ես էլ չգիտեմ։ Ինչ եղավ ես այդ երկու տարին շատ դժվարությամբ հաղթահարեցինք, չգիտեմ, չգիտեմ ոնց ասեմ, հանուն սերինեիս ապրեցինք։ Փառք Աստծո, որ գոնե հարսս հղի էր բալիկս որ ծնվեց, ես հարսիս, հարսս ինձ մի տեսակ ապրեցինք, չգիտեմ, հանուն սերինեից, բայց Սուրենից վերջին, ինքը վերջին րոպեներին երևի ինչ որ ձայնագրություն է ուղարկել հարսիս հեռախոսին։ Բոլորին շատ-շատ սիրում եմ, մամայից լավ կնայեք։ Լիլիթքե շատ-շատ սիրում եմ։ Վերջի խոսքն էր, ջուտիկից լավ կպահեք ինչքան կարողանում եմ, իր ուզածը ուզում եմ, որ կատարած լինեմ։ 2020 թվականի պատերազմի առաջին իսկ օրվանից ռազմի դաշտում էր։ Տշնամու դեմ պայքարել է եղնիկներում, ավետարանոցում եւ այլ թեժ գետերում։ Սուրենն անսահման հայրենասեր էր, ընկերասեր, բարի, հոգատար, կենսուրախ ու երազանքներով լի։ Մանկության ընկերոջ Արմո Խաչատրյանի հուշերում Սուրենը միշտ ներկա է։ Անկամ մի կերպ համոզելով է խոսում մտերիմ ընկերոջ մասին։ Պատերազմի ժամանակ բոլոր ընկերներիս միշտ այցելում էի նոյեմբերի 1-ին եկել ամոտս լավ հասկերալ կեցա Հաստատել քինանավ եկեցարա։ Նոյեմբերի 2-ին Կազարմինի ալա մնացա բատալոնումը նոյեմբերի 3-ին ժամը 6:15 պակաս ինձ զանգտուաս ու ինչքի դեպքի մասին հայտնա։ Վեր խնդրումում խնոներին դերակայեցիք։ Վերջին անգամ մինքն ինքը զգում էր, որ ասալա պապուս միգել ինքոր անգին լավ կանայես։ Ասում է, կիկյաս կուկուրը կլավ կես, պապոտը լավ կես, Ամա չէ, ինք որ էլ պապոսը լավ կես։ Ամսի երեքին զոհվելու օրը ժամը 2:25 պակաս։ Խոսալ եմ 6:15 պակաս զանգելին, որ ծերենը զոհվել է։ Դա արդեն քաոսը սկսվել է։ Մինչև պատերազմը Սուրենն ամուսնացավ։ Գեղեցիկ ընտանիք կազմեց։ Տիկին Արմինեի խոսքով իր սիրտը ինչ որ բան զգում էր։ Դրա համար էր որդուն անընդհատ հորդորում ամուսնանալ։ Ու պատերազմից ամիսներ առաջ նա ամուսնացավ։ Իմացավ կնոջ Լիլիթի հղիության մասին։ Շատ երջանիկ էր։ Ցավոք, պատերազմը կիսատ թողեց երջանիկ ու նորաստեղծ ընտանիքի պատմությունը։ Սուրենի զոհվելուց 5 ամիս անց մարտի 8-ին ծնվեց հերոսի սպասված առաջնեկը՝ Սերինեն։ Կինը Լիլիթ Իսրայելյանը մեկ հարկի տակ ապրում է Սուրենի հարազատների հետ։ Սուրենի հետ ծանոթացա ընդհանուր ընկերների շնորհիվ, միշտ նրանց ասում եմ շնորհակալություն, որ ծանոթացա հենց իր հետ սեպտեմբերի 19-ին նշանվեցինք եւ որպես ընկեր եւ որպես նշանած եւ որպես ամուսին ինքան անթերիեր, թե բնավորությամբ ես միշտ ասում եմ Երանի ինձ որ ունեմ քեզ, հենց քեզ նման կողակից, քեզ նման ամուսին։ Ամուսնացանք ապրիլում, բայց չհասցրեցինք պաշտոնական մեր թողտումներ որպես ամուսիններ, քանի որ այդ ժամանակ հիվանդություն կար կորոնավիրուս կարող արավ, բայց ասացին դե կհասցնենք ով կիմանա թե սեպտեմբերի մինչը սպասվում ես։ Նա ասաց, ես իմ սրտի խորքում զգում եմ աղջիկ եմ ունենալու դեր, շատ քիչ փոքր էր հղիությունս։ Պատերազմը սկսվեց, մենք գնացինք Երևան, ամեն օր շփվում էինք, ամեն օր խոսում էինք, թե տեսազայներով, թե հենց հեռախոսով էր զանգում։ Միշտ ասում էր, որ ամեն ինչ լավ կլինի, մենք կհաղթենք, շուտով կգամ ձեր յետևից։ Ես էլ ինձ հանգիստ էի պահում երեխայի համար, որպեսզի ամեն ինչ նորմալ լինի։ Դեպքը եղավ Սուրենի, ես էլ ինձ հույս էի տալիս, ինձ զսպում էի, որ ես պետք է ես պարտավոր եմ երկուսից փոխարեն մտածել մեր աղջկա մասին։ Սերինեն ծնվեց Սուրենից հետո։ Մեր տան միակ լույսը, հույսը, մեր բոլորի ապրելու իմաստը դարձավ։ Սերինեի ծնվելուց մենք հասկացանք, որ մենք պարտավոր ենք թե Սուրենի փոխարեն եւ թե մեր փոխարեն ապրել ու նրան հասնել մեր նպատակներին, ինչ նպատակներ ունենք երեխայի հետ կապված հասցնել։ Անունը ինքն էր ընտրել։ Չէ, ճիշտ ասած ինքը իմ մայրիկը նույնպես մահացած է, ինքը ասում էր, երբ մեծ աղջիկներն էլ դեռ ընկերություն ենք համամայդ անունը պիտի դնեմ ես էլ ասում էի չէ միշտ խոսում ենք բայց ընդհանուր անուն չենք որոշել ես Սերինեի անունը անջեցի հենց որպես Սուրենի հա։ մոտիկ անուն քանի որ ինքը մեր մեծ ծնված աղջիկն է, անունը դրեցինք Սեր, Սերին է։ Փառք Աստծո, մեր աղջիկը ծնվեց շատ առողջ, ինչի մասին ես մտահոգվում էի։ Ու մենք նրա մեջ տեսնում ենք Սուրենին, թե տեսքում, թե բնավորության գծերում, փորձում ենք ապրել նրանով։ Ինքը գիտի իր հայրիկին ճանաչում է, թե կուզ նկարներով։ Մենք պատմում ենք, խոսում ենք նրա մասին, որպեսզի որ մեծանա իր հայրիկի ամեն մի գիծը ճանաչի եւ հպարտանա որ հերոսի աղջիկ է։ Սուրենը կատարյալ ամուսին էր, ծնողասեր որդի ու հոգատար եղբայր։ Այն հարգանքն ու սերը, որ նա ձեռք էր բերել, անհնար է նկարագրել բարերով, ասում է փոքր քույրը, Անգելինան, ում հետ այնքան մտերիմ էր, այնքան ծրագրեր ունեին, որ դեռ պետք է իրականացնեին։ Մեծ քույրը Ամալիկ Շահնազարյանը վերհիշում է եղբոր ամեն մի քայլը ու բոլորից թակում փորձում արցունքներ է մաքրել։ Անգելինան անկեղծանում է, Եղբոր զոհվելու մասին լուրն առ այսօր իրեն հանգիստ չի տալիս։ Չի կարողանում ոչ մի կերպ համակերպվել այդ մտքին։ Ամենուր եւ ամեն տեղ Սուրենին է փնտրում։ Նրա ժպտերես դեմքը, բոլորին օկնող ձեռքը, նրա թևն ու թիկունքը։ շատ խիստ էր իմ հանդեպ, շատ, շատ, շատ։ Անկամ որ ես դպրոց հավատերցի արդեն ընդունվեցի համասարան, ուսանող էի, ինչ որ ընկերներով տեղ ենք գնում, ես մեկը այն մեկը գալիս էի մամային խնդրում էի, մամ խնդրում եմ, էլի Սուրեն ինքարաս համոզես ընկերներով տեղ ենք գնում, չեր թողնում ընդհանրապես։ Ինչ որ տեղ էի ուզում գնա, ինչ որ բան էի ուզում, պարտադիր, սենց ինքը ինձ տանում էր, տեղ էր հասցում, սպասում էր, ես դռնով մտնում էի, հետո գալիս ինձ վերցնում բերում էր տուն։ Անկամ եթե տեղ էի գնում ժամը 10-ին, պարտադիր պետք է մտնեի տուն։ Շատ հոգատար էր իմ հանդեպ ինձ շատ էր սիրում, անընդհատ իրար հետ մենք շատ մոտ էինք։ Զովելուց հետո արդեն չի հավատում, որ չկա։ Միջև հիմա էլ ես ինքս ինձ համոզում եմ, որ ինքը դիրքերում է։ Հավատացեք, որ իր նկարները իմ հերախոսի մեջ չկա։ Ընդհանրապես չեմ նայում չեմ կարող։ Եթե խորանամ դրա մեջ հասկանամ, որ ինքը չկա, ինքը մահացել է, այս մեկը, այն մեկը կարող է դին վերջի գիծը լինի շատ ընկերասեր էր, ով ինչ ասում էր, միանգամից ասում էր, հա, իհարկե կանեմ, հայրենասեր էր շատ։ Նոյեմբերի 1-ին վիրավորվեց գլխից։ Արձակուրդ տվեցին 6 օրով փաստացի հրամանատարը ուղարկեց տուն, եկավ ամսի 2-ին գնաց։ Ընկերներին ասեց, չեմ կարա մնամ ընկերներս այնտեղ մենակ են, ես իդ շատ թողել փախել են, ես պետքա գնամ գոնե մնացածի հետ լինեմ։ Ու տենց գնաց։ Իր թևքանշանները փոկեց, տվեց ընկերոջը, ասեց, «Էս վերցրու, որ իմ հետ ինչ որ մի հատ բան լինի, քրոջս ու papas լավ կնայես»։ Ընկերն ասեց, «Դու կգաս, քո քրոջն էլ կնայես, papayt էլ կնայես»։ Երկուսին գնաց ու երեքին երեկոյան դեպքը պատահեց։ Բայց միջև այդ որ զանգում ենք, խոսում ենք, ասում են, «Սուրեն, երբ ես գալու մեր հետևից»։ Անգաբալաս, մասը միջև երկու օրը կյամ, դե ծեր ասում։ Սուրեն Աբրահամյանը զոհվեց զինադատարի հաստատումից մի քանի օր առաջ։ Նոյեմբերի 3-ին Ասկերանի շրջանի Սղնաղ գյուղի պաշտպանության ժամանակ նրան հուղարկավորեցին Եռաբլուրում։ Հայրենիքի հանդեպ մատուցած ծառայությունների համար Սուրենը հետմահու ապարգևատրվել է արիության համար մարտական ծառայություն եւ արծի ֆիդայի մեդալներով։ Հարգելի ռադիոլսողներ, միշտ ներկա հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ եթերում։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյան։ Հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան